รับผ่ารับพรเรื่องศาสตร์เรื่องน้อมรัดตรวจเที่ยงเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคันทำดูค่นเคยกราบลมบกูค่นเคยกราบลมบ่โอ้ลงปูบันจราบง่ามเลยกราบโอ้เห็ดอ่อนเห็ดแหนบลงขัดแนวอีดิ ธรรมกาบริเวณที่สุณย้อนย้อนเรื่องกันเังไงของเดียวคนใช่ไห้กูรู้เสือว่าให้อยู่ที่เชียงใหม่สิอันที่เชียงใหม่ที่น่าแนวใดมีแต่ตัดสายตัดสายมันจะเป็นมีสายที่ถือเลย เคยเป็นมันดูติดเ่วทัพมาแม่งวางสัตว์กูไปบอกยังไงบอกเป็นสิหายอาอามุขลาไปปวดเกี่ยวกับเงินกับวันเก่ากับผมว่า เป็นนั่งอยู่เป็นโมไปมุดเดินมุดเดิเป็นช่วงจิตไปโอ้การเสียงสอาดมันเปอมันจะ่ผูไปมุดเดร่วมจิตจิตเปร่วมของเองขายมันจิตเป็นอะไนเองออกไปวันเดียวเลย 뭐가 놓는 인생이야. không phải vua ừ. chắc phải lột vai và năng chưa vai và năng của trên đi xã đi tí mà thế nên đấy bùa thì tí ừ. theo ai hát là bảo thân bộ vào vào tôi cần tí เช้าอีกมีคิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับหนดนั้นจะไหนมาไปถือกันก็ตัวทับนะครัแสดงว่าขอย่งขอพุทธบัญญัติขอพระสงฆ์องค์เจ้าสันเหนือสันตาอยู่เสนาสนาปาตลอดชีวิตให้มากน้อยสันโดษก็ให้ถือผ่าซ้ำตีโตหาตัว ให้ถือผ่าสามโตตลอดชีวิตผู้เล่นมากสุดแล้นัเวมสิ我多少系人？多ี系的地？嗯，很境界，境界。我说你说法，น说你说天法神，神哥神哪辈？เลยสมัครเป็นสมาชิกเทวทัตติ นุ่งผ้เนือใสนุ่งมันร้อว่าไปจีเป็นโอ้ยโอ้เสื้อขาดละไปจีไปนั่งพ่อแม่ไปทั้งที่สิมาทั้งที่ใช่ไปอยู่น้ำปัตมนาโคดมไปอยู่ซะปัตมนาโคดมนักโลกนักกินร้าย kinh nghiệm kinh chấp phạtเมตตากรุณาวางแต่เนาะดูถูกพระพุทธเจ้าเอาดิกินเจโบกินตักสาละกินเอากินเหงื่อกินจักเอาโบเป็นยังวางแต่เนาะนั่นมองนั่นนะคือจะแมนเทวันคือใช่เนาะนั่นผู้ใดไปเอากลับมาเด็ดมากก็ม่วมไปอยู่เรื่องสีน้ำเทวทัศน์แน่นอน คำนั้นพระองค์พระใส่สาวกนั่มไปเอาคือที่อยู่นั่งกันสมัยนั้นบอกท่านใกล้โมฆะราชสายลูกบุตรบอกไปเอาโมฆะราชสายลูกบุตรไปเมื่อมาเจอการเอาที่อยู่ไปหมดแล้วที่ช่วงหาหน่อยเอาไปเบิดเอาไปหมด ผมงอาใช้อีกแอนเท่านั้ครับแอนไปแล้วไปใช้ที่ิดอยู่หัวไหเลยครับนม่บอกมยักษ์ข้าสาวพระโตดูตลอดเลนไปที่วันด้วยฮัตถิโมทขาคอยไปถูกข้าล่มมัน จะเป็นเขาตู้ศพบึงยางจนว่าไอ้ตัวเองเปนดอนลมมกตกตกใจ ไปเสียสละลูกไป้ให้ท่านเจตบุตรถือนาพระนูว่าถึงไม่ยิ่งเกิดเขาว่างโดยตรงคุณว่าเก่งไหมเนาะโอ้ปัญญาเขอคอยเขาว่าจังใดเราเพียงคิดใจิหน้าผนด้วยพ่อรอบมันเป็นว่าคาราชทูตที่พระวาสันติ เอาไว้เราเองละเป็นราชทูตถึงนบรมแล้วสีสงใกล้สีสีไปทรงข้าวสารประเวศสันดอนมาคาได้สีเปเลยโคตรข้อขาดบาดตายตัวเลยตัวทังั้นถัวยกมือไหวทั้ตัวจะมาปูหลงไปนั่งหลับนอนนั่นบ่ออกขั้นท้ายแล้ว้ำมาอยู่วันทุกคนสิอืม ะป็นในวันทุกคนเป็นมาขึ้นไปใช้จะกลับขึ้นมาอยู่เพราะวันเคยเป็นอย่างไรบุญโอกชาได้เป็นนกเป็นหนูเป็นเห็นเนาะบุญโอกชาอยู่หันบุญโอกชาโตใหญ่กว่าเด็กเป็นหัวหน้าโมเป็นนายเป็นนายของหน้าโมมันลูกเป็นแม่สมองก็ก็ถือว่า ลูกก็รีบขึ้นมาเราบอกผมอืมอืมน่นเลยที่ผมบอกถึงก็เปลี่ยนถึงต้องกล้าเป็นน้ำเป็นได้มูเลยคือเงินขึ้นนอกหรขึ้นแน่ออกจมูกฟองมาดูเงินคึ้นนอกเงินนอกนี่มันแปลว่า ก็หนาคุณพ่อแปลว่าก็ไราเปนได้มู สิกแล้วันทีเอาล็อกขอน้ำนก็คือวยินนอตะกุนาตะกุโนยินนอเนาะแปลว่านกกระทาว่าหนาโมวอ๋อวันไหนเคยกลับไปก็มาไวๆน่ะมัน มันตัดเก่าตัดวันมันก็โอ้มัก็โอ้นักนะครับคนนี้ที่มาเนี่ยมัน chính sư chỉ sống sợ thì mai là đáng còn mà thăm taได้โอ้ไปนั่งภาวนาอยู่หันไปบนบนเจ้าภูเก็ตนั่งนั่งภาวนาเลยภาวนาอยู่เลยนั่นนึงภูมิก็มายืนอยู่ข้างหัวเดี๋ยวมามันมันไปเสียทีโอ้กับ ไปเราเริ่มพบอุ่นมากเราเย็นเยอะมากท่านแพ้เสียทีเนาะที่เสียทีหลายคนสิอืมที่เสียทีหลายคนเลยเนาะความชาติของตนชาติของตนเป็นเจ้าชีของชาติ ตของตนมั่วจักสิทีบอกเรามันเห็นอย่างประกอบเนี่ยเห็นเนี่ยนี่เห็นจังเห็นประสาทมากสมุนเทียมโอ้เห็นเห็นถึงคนเห็นตัวคนนี่จังกับโบเห็นโอ้เงาคนหนึ่งอยู่บนนี้สิโอ้เห็นก็บอกว่าเราจักเศรษฐีสิ ตั้งแต่สมัยเจ้าองค์นั้นองค์นี้ของบวานติโมก็คืออาจารย์ท่านเนาะสีสีกัทะสมาธิโตว่ะแต่พระพุทธเจ้าคือสีสีอันนี้บวานตัวมาเจ้าองค์นั้นองค์นี้ บอกแต่ว่าเพื่อเป็นเศรษฐีหนึ่งที มันก็มาเกิดยวนบอมันคือถูกสุขภูมิดีใจเลยครับนะฮะตัวเอาไปจองมากว่ะอีไปจองแค่รัดเขาโจต้นเต้เพราะบอกแดงนะครูไอ้คูระบวงบวงกับมันบวงเหรอบอกว่าจีจีอยู่ครูพาห้าสินุ่งกูบมีสิเขาพา เป็นแก้แสปกเดชจะหำกับ โอ้เจียาเนาะเมื่อได้สางไปผมต้องเป็นยังไงไปเสียต่ำทุกอย่างมันหลงเนาะแม่บอกมันถูกกับธรรมะของพุทธเจ้าที่เนาะแม่บอกถูกสมุทัยเอาถูกก่อนเห็นถูกมันเห็นถูกมันสิหลงถ้าเอาทุกมากมันสิหลงน้ำทุกมันสิบวบวชนาะแม่บอกใช่นเ่ยแม่ไม่รู้บอก เห็มดลูกเจ้าลูกแม่ลูกเจ็บลูกดีทิพทุกสนุกสบายหาผู้ติดหัวเที่ยนเชนานในพุทธศาสนาผมเขาเกิดขึ้นมามีตัะทวมสนุกสุขสบายเป็นเจ้าของทุกข์นี่เลยอันนี้เพิ่นแจ้งไอ้มันเห็นทุกข์มาปูหน่อยตรงนั้นน่ะเห็นเห็นทุกข์เขาพ่อใจอยู่นอกนั้นบอกนั่นนะ ไม่ใช่ในยังฟ้าลูกฟ้าไม่ออกบวชไะมันใจตำไหนมันก็คตาฟ้าเขาคือจะส่วนผู้ออกผู้ได้ออกเขาบวชตัวไวโอ้ยไม่ได้หรอกอยู่เนียอยู่ขนาดตัวถ้าลูกเขาเนี่ยว่าผู้ได้เกิดผู้นั่นหาผู้สูงผู้ตัดเอาได้ผู้ปูนมันเป็นยังไงใจที่ถิดู้เึงนตัวเนาะ อ๋อ มันจะท่านพิดเลยถ้าพิดมันจะชื้นเู่ถ้ามันบ่ บ่ทำาพิกไ้คือสีบออกนะคุับตายสัญญาตายต้าโอ้แกเลยอันนี้ก็ดีเรื่องหนึ่งเรื่องแบนบอกใช่ไหมก็ดีเขามีพุ่นบัดถ้าว่าภาวนาแล้วจังผู้ที่ช่วยบุญในเขาสิโอ้มันเป็นอาจารย์ผู้ช่วยเนี่ยแบนบอกแต่ว่าท่านแบบผู้ติดใจข้าโห้แกได้ยังไงเนาะเขาบอกสอนหนึ่ง กายเพราะว่านลงใจกันท่าอันนี้คือวิจิตรีบางทีว่าขนาดทุกต๊อบคือของตามุดตาดำตาแดงก็สิมาสู้สู้เงี่ยจิตคนที่สุดในบ่อเขาไม่น้อยเลยโอ้ยบ่ได้เลย่ม่ยังคนไปตัวตู่โอ้ยการสามปานมันมันจะออกปวดเพราะท่านโมออกดอก คนเฮ็ดตำนั่นมันเยอะเกินตัวกูขึ้นไปในนอกแนนบอกเห็นเขาบริเ็ณตำนั่นมึงย่างกับบวชอย่างนี้แต่ว่าสำคัญนี่เนาะก็คือเอามึงขาดสองบัตรสองคำเนี่ยอันนี้ธรรมะมาสอนอยู่เท่าไหร่บอกก็ที่พวกขาเขาเป็นเด็กที่จะน่าเนี่ย ทีเขาใจคุณมันคุณทอนขนาดหมอจะเขาจะมาเด็กแค่งอเอาไปยังบัดไปในเออฉันโอ้อันนี้ทำอ่ะคือมริหานที่มีการเฉพ่อเดียวเฉพาะเจาะจงบุคคลสิบุคคลกูนั่นซื้อนั่นอยู่กลุ่มนั่นออกซื้อออกเสียงสมองเมตตาพ่อบริหาร สมมติเราพ่อแม่เมตตาลูกจริงมันบอก่อให้ลูกผู้นั้นดูเย็นเป็นสุกมีอายุบันนี้เลิศทันทีเฉพาะนั่นเฉพาะเจ้าสงที่นี่เมตตาพ่อมอัปปนาเนี่ยเป็นยังไงชัวเมืองเมืองล่างเมืองบนต้องว่าเมื่อกี้อธิโคเทนาเมืองล่างเมืองบนมันสูตรนั่นเอาสูตรเท่ากันนะ านบวงสถานเขาอาทิโกเตนะมะกวันบานยนันดาปตตาล่ะอาตาสัมมาสัมมุเทนะสาธุโสปมันโนสมะกัสโสอิตาเมตาสหกาติกุอิตาปิกุเมตาสหกาเตนะเจตาสาเอกันนังบริตวมิอาติ ปัทาตุติจังปัทาตติยังปัทาจตุทัง อิติอุตมะโทสิริยังธรรมะก็ไม่อยากแอบเลยิริยังสัพพสิสัพพตตาญาสัพพวันตังโลกังเมตตาสังกะเตนะเจตาสาวิปุเรนะมะกะเตนะ เวเลนะอปัญญปเจนะปริตวยนาติသရုဏဇေကတေနจิตာဇေကံဒီသံပရိတောရတိအထာရတိသံဒသတတိယံဒသသတုထံဣတိဥတမတောဇလိယံသဘောတိသပသတယသဘဝန္တံသောကံကရုဏဇေကတေနจิตာဇေဝိကုရေန มังกเตนะปะมะเนนะอเวเรนะอปยปเชนะปริตวนิลาเีมุสิตาจังกเตนะสิตาชังเตังมีสังปริตวนิลาเีอัตถะยติจังดัตถะติจังดัตถะจะตุตัง ඉති උත්තමතෝ සෙලිනං තපසේ සපතතය සපවන්තං ලෝකං උදිතස රතේන චේතසනි පුරේ ධම්මකතේන අපමානේ ධම්මා වේලේන අපයපචේන පරිතුයති උපේක්ඛා චාකතේන චේතසා ඒකං විසං වෛපරියති ตถาดิติจังตถาจติจังตถาจตุตังอิติอุตมะโตสิริยันสัพเจสัพะสตายสัพตังโลกังมุติทัสสะกัจเสนะมุติทัสสะกัสเจนะเจตัสสะวิปุเรนะมะกะเตนะอัปปมะเมนะอเวเรนะอัปปัญญปเชนะภะตุยะเต อิมาโคเตนะสุโตตาจันตาปิสุตานาตาสัมมาสัพพุเตนะชาตุโสปันญโรสนะกตาติอันนี้เนาะเดตาประมาณเนี้เนาะประมาณเนี้ยประมาณนี้เลเมื่อวันพุธอืมธรรมดา ุดตรถ้ำข้ำมพระเจ้ายันเขาเจอสาจันล่าเลยเลยเนี่ยกดสูดแจกกดถ้ำกดถ้ำพระเจ้าที่นิดหน่อยจะพอสอนเนิดหน่อยนะครูถ้ำพระเจ้าเสียกับเขากดเสือฟ้าพอสอนนิดหน่อยปริตังกะลนโตอนันตเทโลวันเนี่ยปริตังกะลนโตปริตังกะลนโตบ่ได้มาเสียงแช่นเข้ามาเลยนิดหน่อย คือรำมข้าพเจ้ายันเข่าใส่ฟ้ายันหน้าเลย พอแต่นิดหน่อยมันคลองเนี่ยพราะเดยิ่งเสียงแค่มันหลุฟองไปทั้งลำมีก่อนปริตังปริตังอยู่ทุกวันเนี่ยอันเมตนี่อุบอันเมตตาตมัญญาเนี่ยอันนี้บอกลวงปูบันสำเทศไหนอดีตสร้างมันเออนี่นะนี่นะอันนี้จริง แต่ที่แรกแสดงเมตตาพ่อเมืองหันพ่อเมืองหันบอกกันใจบอกกันใจ แจ้งว่าวิสิท่านได้กำลังดีกเท่าไหร่เนาะกำันดอีกหลายข้อเอาปมัญญาปมัญญาเลยเพิ่นคือดิเทศทั้งในของนาปูเทศทั้งในนะเช่นไรก็อินไม่จากเราก็อินทอุทิศของอทิศโอ้คนอุทิศเอาโดยเช่นไรเทวดาเินือจากมด ข้านึกอยู่อีกเขาเกิดจากเกิดบอกมัช้ามัเขาคือเกนงกวเข้าแต่ไหนเข้าคือยังบ่อยจากผมมาคือเคยเข้าอยากมันน่ามีอย่างก่อนไปปฏิวัติหน้ามันหน้าตาสิเป็นแม่บ้านปฏิบัติพระพระของคิดอยู่ ไปเจริญสมณะทรามันนะ ไปแล้ว ไปไปคุณอาจจะฮกติโยดหรือไปพ่อบ้านนั่งมันนั่งนั่นได้ออกมาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นว่าถามครูเจ้ามีความปัารนาะไหนนาะสันมีเดือผ้ากันเดินมาทั้งที่อยู่สันโอ้ยไม่ออกเลยดูคกรอุบัติการสันนี่ พวกอาจจะมามาแสวงหามาเดินทุดงแสวงหาที่พักปีเ็กโอ้ย ทางนั้น พวกพวกนีสันขอรับ แม่นบอกแม่นบอกขอรับเสร็จเจ้หน้าชนะ ขอรับเป็นโยมบุปถามฟังจันทร์มาูุณเอาไม่จริงเลย่ีงดีๆคันทำเล็จเสร็จิงนแล้ว เป็นยังไงเล่าเขามาถิงมาก็เราสิได้เข้ามา เราเราขอมาหาพระวาพระพิจารณ์ไหมเป็นยังไงก่อนวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งเราถือน้ำอ่ายน้ำตาลเขามามาสิมาถวายพระมาเัว่อแมนบอกนี่จะเออเชื่อโอ้ยก็รอเป็นในทอนเว้ย ยังไอ้คนเดียว แม่นบอกเป็นยังไเล่าบอกลูกดูหลังบ้างเป็นดังหัวบ่เอาพู้ขึ้นหัวไปหลุดเราไม่เราลังควรมาด้านมันออกกล้วยว่าจะหันดีเลยกินเลยมันมันแสบเลยแล้วพอมามันแสบไปหน่อยมาแสบไปหน่อเลย แล้วตรงนี้ก็มีชิ้นเดยวนะอ๋อศึกษาตรงนี้หน่อยศึกษาตรงนี้หน่อยตายชจ้ไม่อยากรับแน่หน่อยว่าเฉพาแน่หน่อยออกบอกผู้ใบอ่ะว่าออกมาว่าอมามันมันคืก็มันคือซึ่งพ่อมันล่ออยู่ก็มันคือจอกก็โตด้วยแล้วมันคืใกล้จะดูแต่ มันโกนตัวอยู่นะมันโกนตัวเจ้าก็ไปเจ้าก็ไปโลดที่เจ้าก็ไปเดินออกบ้านดึงงอกมันออกบ้านคือขั้นที่น้อยสิโอ้ก็ได้แต่ข้าวกระเทียมตัวเลยเนาะตุ้มหาอย่างดีย่ำไปเจ้ากล้วยสีนั่นเนาะมันออกมาไม่กล้วยสีเดียวมันจะเจอเลย 小可不用嘛，看我这什么？啊哈，这都没看啊，这个。弄通那，弄通那，但是我够喜欢，我，嗯，也简单，也好，也简单。没那个，没没没那个，也简单，也简单，人这来着。 คนไอยู่ด้วยของกล้วยมันดินได้เนาะการแ่งผมคิดว่ามันมีหน่อยตัวเป็นสิรุตโดนเลยไม่หน่อยเลยเรียนชาติกันได้ได้ตายจะไหนหัวหัวลายได้ตายได้หน่อยนี่หน่อยตายผมหัวเนาะพอเห็นเลยครับทำสติรุดออกไปดากล้วยรุดออกไปดากล้วยคุ้มมาก

เเป็นยังไงก็ออกดีเรียย่างโอ้ขึ้นไปสวดมนต์เอามนต์ขึ้นไปทำบุญผูมนต์ขึ้นไปทำบุญหรอทุกท่านเห็นบอกมีนิ้วแกงเงี้ยบองแม่นบอกเห็นบอกมีอยู่ทั้งคืนเราม่าไอ้สินเนี่ย ตั้งนโมขึ้นนโมสามจบเลครับพุทธังสรนังทัานีมันเห็นลงมีนะธรรมังสรนังทัานีมานั่นไปไหนมานเข้าไปนอนโอ้เข้าไปนอนนี่เพื่อนรับขึ้นทั้งครูคแลวบายเวันเราวิ่งทุ่มเลย không biết lắng nhăn gì hổ hết ba năm cái nhân thì là xong nhưng mà tu ở thân đã vậyเอาเดี๋ยวเอาอีกภายที่ว่าท่านผู้ด่าไปมันเป็นย่อย ย่อยยังมันย้อนลงมายังไม่เศร้าไม่ออกลูกขึ้นมาอ่ะลูกขึ้นมาเขาเขาไปหัวย่อหอไปใส่นอนนอนเห็นแต่ อาชีวะเนี่ยน้อยลงมากไม่อย่างเงินน้อยแรง่าพราะดึงนี่สิโตแบบไม่รู้นี่ไม่ถูกโอ้ยคือหนาคือยังเล่าวัดสีรังของอ่ะที่พรเป็นศานาดูเนี่ยพรไม่ใครก็ยังพรเสือเป็นในกู มีพวามแบบไทยมีพวามแบบไทยก็มีคามแบบเคลื่อนี่ยนะโอ้ยอันนี้ก็ลืมมาเนาะปลูกมาไคร้ไว้ฉันด้วยน้อพ่อนั่นก็ปลูกมะเขือไว้ได้นึงก็ไปขอเอาไปขอาบ่ให้แล้วขอเนอยขอหนย ม้าศิลาไหนแท่งเรียงฟ้าศิลาก็น้อยใจนอนน้ำลูก้าวเราไว้กันเออไว้นั่นอ๋อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัวเอาเลยไม่เอาก็เลยนะมันเอาไปบ้านนี่ไม่ออกก็ไปหาเอาพอนั่นดีกว่าเอาพอเกินบ้า เออถึงนี่พอแกปูกว่าจะขายด้วยโอ้ยขนาดผมยังไม่ท้องขนาดนีลูกสาวคนนึงเป็นแรงเสียนอนน้ำดอกเออเออเออเออว่ั่นนวันนี้ที่แกติดปวยปูนี่ที่ท่านเยอะเยอะไปเรื่อยพอเขาพอสิคุ้มกันบอกแล้วพอคุ้มกันนะแล้วพ่อเกลือแล้วพ่อใครคุ้มกันนะเขาไปคุ้มกันอยู่ด้ังนั้น แยกออกไปได้คุณตอนทำคือแรกแล้วตอนกินเขาแรกแล้วคุณอ่ะไม่ออกนะแต่ว่าลูกเขาหน่อย มันขั้นมันแฉะไปแล้วคือเนี่ยทีนี้แล้วพอแบบกแล้วพอไม่ไปเลยโอ้ยเตรียมตัวไปไปนั่นเขาไป คักอยู่คนมึงเลิกเขาว่าคุณจุบานเลยเขาเลยเลิกเนี่ยพอเลยกันนอนไม่แฉะเลยนั่นก็แล้วพอบอกเสือเสือตั้งตั้งตั้งเขาไป ขึ้นกันแล้วไอ้ท่านไปเถิดเท่าพองไม่ไพ่เถิดจอบลยเนี่เดินแต่ก็ว่าอะไรคือมือเชื่อคือเชื่อคือห้องอยู่ในสวนมากรูคุบไปหลดแล้วโอ้หาข้อกันข้ามไปข้ามาเป็นหัวโลนหมกลเคล้าบอกว่้ท่านนี่ไทยบอกว่าตายถึงต้องถึงต้องไม่ออกไม่ได้ไงเนาะโอ้ มึงไปเบาไรบ่เรื่องต้องไม่ออกต้มพาต้มเจ้ามึงมาตัวกูมือหรือกันเนี่ยไปว่าสั้งไม่ได้เรื่องไม่ออกเอาหน้าเป็นในตูเขาหยิบหอวผมมันเป็นอะไรบอกกันนะให้พ่อบอกหน้าปฏิบัติจะได้เท่าไหร่เป็นนักเรียนนักเรียนนักเรียเรีนพวบอกมาให้นอยครับ บอกนิดหน่อยไปจนตัวอันเดียนขึ้นบอกไปได้หน่อยไปจนตัวโอ้ยเป็นไงเนาะ ยังเกิดเนี่ยตลาดโดนผู้กันป้าสุดยังกันไปตันน้อยไปเขาจะเสียงรถตู้ปลายทางดีกวคุณนะพอยังพอเลยไม่ได้ไม่ได้มันจะปาขึ้ถึงเราต้องรีบหน่อยเลยเท้าเพชรขึ้นเลยยังพอเลย แม่หน่อยจะน้อยแม่เราเลยเดี๋ ว่าฟังหนาฟังหลังตั้งสีตาไปคุ้มผ่านก็เอาบาดไปสิเอาไปบ้านไม่ออกคุณตัวไปเขาท่านลุงเี็ยังเหรอกุ่มไนกุท่านลุงท่ายงเขามันเขาก็เอาเสียงไปชุดไปปลายตาคือมึงว่ามดาวเพชรโอ้ยนั่นออกมาพูดถึงนี่ดูดีทุกคนเอาไว้เอาไปสวนบางหน้าไม่ออกนี่ก็นอนรับไปถึว่าเพราะเดียวมากๆ นึกออกรู้ไหมว่าบ้าแต่ยังไปไปอย่างนั้นแค่หอนอกเขาไม่ได้สวนมึงหน้ามึงก็หน้าเลยยิ่งยิ่งย่าจะดื้อกันแล้วบัวชที่ราจะคือไปอยู่มั่งแต่ว่าถืีตัวเออโอ้ยแต่ว่าเป็นยังไง ท่านพุ่มเป็นลูกทีออกบวชเพราะพ่อแม่ออกบวชพ่อแม่บมชเอ็นบวชห้ามอยู่ผมซึ่งเขาที่นามเช็ดวันเงินตายเขาให้กัน กทุกท่านให้ให้ออกให้ออกบวชนั่นคือดีกว่าตายแล้วจะเห็่เหมืนกันให้ออกบวชก็ได้อนุญาตออกบวชดีอกดีใจหมดทุกข์มากอืม ผูผู้กคุณแม่กินข้าวสารด้วยพ่อแม่พ่อมึงหันให้บวชแล้วให้ลูกคุณแม่กินข้าวบวชบวชไปอยู่ขาดคือเที่ยวทวินบาทตามถนนแม่ก็ หองไอยูดีเขาท่านหมอระบของนั่นท่านหมุนเง้นถูกถูกคนเห็นว่าทุกคนลักนาถูกคนน้อยไปใส่น้อถูกคนลักนาไม่ใจเครื่องต้องทำถูกเขาไปบวช ไม่ได้กินข้าวที่นั่นนั่งกินห้องไหนถึงแก่สงนั้นเห็นให้ยังแมวกันให้หาลูกเหนือไปที่ลูกเยาว์ไปบวชกันเห็นซื้อในสุนทรภูมิเหมือน ta phải sửa vô rồi khó gì tôi nhờ sửa nhờ tôi bây giờ tới vậy mà phải nhớ cho tôi nói nhờ rồi ta tới vậy đi đồng như thế nào vậy khó hơn phân nữa mà cần không hơn phân nữa hẳn anh rõ không nói ถ้าไปหลักสูตรแล้วนี้จะชนะไปชอบมันไปสังเกตมันมันตามพุ่มไปวินบาททางไหนถนนไหนถ้ามันเห็นถนนขาเมือง อันนี้เหนจะไปวินบาท มไปเลยถ้าไปสร้างภาษาเขาเสียกันคือไปใส่ข้างไปจ้างไปเตาไปเตาบอกภาษาไปเศร้า ภาษาเขาเตาภาษาเขาอยู่ว่าจ้างเข้าแล้วก็ เป็นการร่วมกับเชื่อปริมาณนี้เป็นหลายมีท่านพระพุทธเจ้าว่าฉันอยู่ฉันฉันอยู่ทั้งวัดทั้งทั้งวัดใช่ทำอุบาทไปของของถึงใจเต็มนะครับม่อนฉันอาจารย์ฉันท่านล่างนะ มันดูยินข้างทั้งฉันนี้ด้วฉันตั้งใจที่ไหนก็ไปผู้เดียวตัวนอกพื้นฐานผู้เดียวนัดเล็กน้อยไปพราะฉันมีหลอกกันเรื่องคุยจริงหลอกกันกุ๊ก ดากุศีสุขยาวตาเนอะส้างนิดหน่อยจากางไมแได้พอไม่ได้อืมสุยาวตาทุกอยางเ็คุยคนอยู่เหมือนกันกุ่มว่าสิจนผู้นานสันางนี้แล้วก็ทุกอยางทั้งนั้นจะมีแล้วคุยคนเป็นกลุ่มนึงมาที่เพื่อนเราคนนี้ว่าฉันเขาอย่างนี้เป็ 考えてたのに、やめときほしゃよ、今度はこうよ。なんだ我想到，我还忘桂林云。嗯，我跟我本身呢，我能问，你问了很好，你问了很。 คุ้มกันเรื่งมันทานมากก็ไา้ต่อไปตั้งเล็กน้อยเพื่อคิดถึงเมื่อวานฮะเห็นใจถึงครันมอ้มิอนกินกันนี่สั่งเล็กน้อยกันกันสองเป็นสิบกันกันสองมันเป็นกันของนัด โอ้โอคือมันยอมกันว่าโอ้ตึงกันตึงกันนที่น้อยจะเป็นก็นั่งกันหรอขึ้นไปแล้วคงน่าเขาอหัวมันเนี่ยสิอย่างน่าเขาไอ้หัวน่าที่แล้วดาแต่บอกฟังนะเขาเอาคำตึงดังตึงดังนี่ว่าหนังเลยเป็นกันสามกันชี่ยอกกันเลย ข้ามหยอกกันยุ่งกันน้ำกันกินไปกันเลยเอายุ่งกันหนักพิเศษเนาะเรื่องที่ยังไม่เป็นจริงนอกวันเห็นใจจริงเนาะเห็นใจจ้าบว่านั้นลูกไอคืนเริษันที่เจ็ดโอ้เอาคนพื้นหนอนเลยบัตเนาะที่เจ็ดเจ็ดประตูสันละนามวิบัติ เจ็ดมาขันที่สองที่สามที่หกที่เจ็ดเจ็ดมากมีต่อยต่อยขันอยู่กันขันที่เจ็ดขันอนู่หลงอ่อนแอกันไหนพี่น้องอ่อนแอกันแอมแก่สินสายไปสายมาเปิดนม โอ้โหนี่วันวันดำคือต้องเรียนนั่นเนาะนี่คือหลวงตาสารพัดเดี่ยวชบเดี่ยวฟากเลยโอ้เขาเยอะสันเขายังลอยยังลมจิตเขามาจิตเอากันรักปล่แยใจเราให้จนบอดรวมกันสารพัดละตลอด พระพุทธเจ้าถึงแล้วจะชอบยงพระเจ้าตะวันเพ่งย่านหน้าเห็นโดยย่านพระงค์พรงยิ่งโพดอานนท์ทุ่มสองยิ่งโพดมาแล้วเจ้าข้าอันนัท์วันนั้นนี่ไงนี่อันนท์ซ้อมไปเลยเนาะซ้อมนี่หัวยิ้ม สมองนั่นเลยพูดถามนั่นพูดถามอันนั้นเหมือนกันสงข้าม คุณท่านพุ่มครับนั่งใจสนาสงานคำนั่งอยู่เต็มไปนั่นประสาทสั้นที่เด็ดเป็นไปดีแก่ไปชิชนะเนาะพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยคุณท่านพุ่มชนะอะไรเนี่ยเห็นแล้วคุณ ผู้ชนะอีกคนเขาช่วยเอีกคนพระเจ้าไปช่วย องเมตตาเนาะแต่เป็นยังไงครับกำลังสงข้ามไปตรงไหนกันทำกันเนี่ยโอ้ยท่านี่สิตายพอพองกินเลยเนาะเห็นไหม ายตาเมื่อยทีสายเขาควบกินน่าสุดโอ้ชมรีปฏิหารหาว่ามีรลขาศดมีแดงช่ำแห่งรัศมีใส่สังเกตมีใส่ท่านมีแวดปัญญานี่เป็นยังไงครับครูยืนนเองแค่แอมหยกก็เกือบผ่านแค่นี้ tôi chắc là đây giờ này cũng nhiều ừ. cái nhà nọ 근데 저런 것도 되는 건가 그렇듯이 혼동이 어떤 나당이 이거 살죠 em bảo vệ chỉ là không <laughs> em bất ừ. Ờ. ได่ไหงล่ะไอวือวือเมื่อรับเมื่อบอกรับเมื่อบอกแม่บอกเออเออเรื่องน่ทำเนี่ยมันไปกินนี่ซื้ออืมก็ได้ซ้ำเท่านั้นกูวางเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนขวดมันนะเป็นเพื่อนเป็นเป็นหมอเลย คนโง่เอ้ยบางทีก็โง่คนเกี่ยวยาบ้ากินมีหายว่าอย่าเปิดนะไม่อย่าเปิดกูก็เลยเกาอยู่เกาอยู่คนโง่คนกินยามารักษาอะไรทีต่อหลายเชือต่อหลายที่หลายเป็นต่อหลายเชือไม่ใช่ต่อถึงเชืออะไรก็ได้ที่หัวเท้าคออยู่ หัวคิดเข้าหัวหัวกันคนพ่อหัวกระดูกหัวโอ้ยเสียงดีรักการดีมากเสียงดีเยอะหัวเราไปบนบ่อยคนที่มันเสียก็กันใช้ตายเยอะกู้กับท่าสายที่ทำไงหมอกับท่าสายอยู่หมอกับท่าไอ้บุบังคับท่านจนใช้ có hồng này có hàng có có có cười lòng nó rít mà cô đi của cô anh chính nồng bên này có cô đi cô du anh mình cái lâu của mình nhưng mình cái lâu bên này việc mình có mình chịu được chết này và nó lùng cho cái đèn rồi nó nói nó lùng mình นี่พ่อหนึ่งกล้วยนี่พ่อหนึ่งกล้วยเป็นว่าว่าครัมาอะไรหรือไรเป็นเนาะมาแล้วหรือไรเป็นเอาสิน้ำใบนี่แมนเนาะน้ำใบมึงเด้อนะมันถือว่ามีน้องกล้วยเดียวสิเม่อนั้นเขาก็ใช้เป็นโตมาเต็มเป็นโตเป็นโตหนึ่งชิ้นโอ้เป็นโตทำเอาว่าจัหันปูขมือ้ำเหนียวเต็นพอ เขาก็ไม่แก้ไหนแล้วก็นะครับเขามีปัญหาของเขาแก้ไหนก็ได้เขาแก้ไหนเก็บใจให้ชุดให้ชุดใจมันอันนี้มันอันเก็บเยอะแยะเลยครับย่อที่โตเชื่อพูดกูสมมติเราใช้แต่ตัวสมชายมันใช้แต่ถึงว่าพ่อเนี่ย หลังลมเลิกตากเมื่อไรมาปากเมื่อไรนะสาระ์ทเห็นไหมนะไปอยู่ไว้ก็น้อยไปอยู่ก็ไผในกูอยู่ไว้ก็น้อยถ้าพอก็มีก็ไปสิ ไม่ใช่โยกไปนี่เป็นภูเขาไปโยกเป็นโยกไปไปปฏิวัติทั้งปูสิเนี่ยมันเป็นยังไงปฏิวัติเดินไปกองเจ้งบอกเดินสุกรม ทำไอ่ะสบาสบาเดินไปเดินไปพดขึ้นมาถึงกระทั่งบอกว่าอนาก้าอนาก้าเนี่ยพูดให้แตบอกพูดใช่ทำแล้วเขาเขาไม่พูดถึงกันจริอ๋อมันเป็นอย่างลูกแท้ๆนะอันหน้าเรา คุณนาตาที่เข้าใจคุณจะนี่ในคนผู้เฒ่าแท่นที่ดีมากาาบไก่เพราะว่าเนี่ยเพรว่าพุทธาคี่วันใดเป็นยังไงผู้เฒ่าเขาข้างนี้จะเดี๋ยวไปจะไปเห็นเขาข้ามมาถึงตัวโอ้ยคุณโบกินกันเนาะเป็นยังไงยังเป็นยังจันทร์ของคุณแต่ว่าหางนั่นจะได้นอกแมนว่า ปยื้อหลายจะน้อยไปยื้อน้ำไปยื้อใครอีกทำข้อสิทำข้อทำข้อก็ไปยื้อน้ำสิผู้ไล่ขานี้กับบนนี้ผู้ขานี้เหรอเออจะยังไปไล่แต่เขาไม่ทำเป็นเลยเรานไบอกาตั้งบอกแล้วมันคว้างกันเลยถึงเนาะ บล่องกันบล่องกันบล่องกันไล่รถอะเนาะครับเลยไอ้วีวีสิไอ้โอ้ฝันนั่นเนาะนี่สินี่มันอยู่มันอยู่คนบอกว่าต้องพวกกันสิที่บ้านมันบ่ถือกันนะสิ มันดีดีสบายจังหลวงปู่บันจังไม่ดูน้ำตลอดทพรรษาเป็นก็ดีเนี่ยดีเนาะจิตคือจะสงบทุกมือเนาะสงบทุกมือโอ้เดินโยกมเงียบยิ่งได้เสียงฟ้านเสียงเสือบอกูเสียงฟ้านหอมเลยโอ้โหโอ้โหเสียงนกยุ่งดวงใส่ ít ít rồi bồi thành không có có quần bỏ không quan có quăng đó tiếng quăng bỏ ít ít tiếng pha này vâng vâng vâng vâng tiếng sửa vậy này tiếng sửa mà mà thằng này ถ้าทั้งรู้ว่าเราตึงตาว่ใหญ่ไปแล้วเสียงหน้าตาซอนอยแล้วอบไปแล้วพวกนี้ถ้ามันเสียงกัางถ้ามันเสียงกลางออกลงเชื่อดูหน้าผมบอกเชื่อมีเงาเดินสุกลมไปมากเดนหน้า เหมือนกว่าโอ้โหเฟ้โอ้เฟ้มาไหว้ท่านไหว้ท่านคุณท่านท่านศพทำไปก็มาเรืยนว่ามาหน้าไก่มายืนดักหนูทางเดียวแล้วนั่นกลับเพื่อนต้องเพิ่งขึ้นดอยต้องเนี่ยคือเรื่องนี้เสร็จเสร็จมันเถิดครับนี้ คุณผู้ชัคนดอยหรือเปล่าหวานหวานมันตื่นเนาะมันชื้นมันตื่นเห็นพระไั้ไหมกบแหวติดว่าโอ้ขอทำไั้ไหมกบว่าเนาะ ผิดไปจากแท้หวงานามสิเคารพรอบๆนอกทนงานนี้ข้อมูลนี้พ่อจะไปดูเล่เดี๋ยวจะเอาหน้าเล่นเดี๋ยวมันเป็นหน้าคนแบบไหน มานท่นเป็นไทยอย่างคนเลยเนาะแต่ก่อนมันเป็นดงง่ายที่สูดงยังของเขาร่าดงลุกต้องเตี้ยนลุกต้องเตี้ยนสิลุกขวาลุกต้องเตี้ยนภาวนาสงบสุขขึ้นเนาะ ขึ้นเนี่ยึ้นจังบ่ได้ง่ายเนี่ยคุณ นั่นเป็นรู้บ่นั่นนอนคือมันนอนมันเป็นนมาธิอยู่ตลาดเลยเห็นเองนอนหลวงปู่หมัดนอนมาหาเนี่ยก็คือคู่มือเนาะคู่มือนี่จะนั่นเนาะนี่จะนอนเน่นท่านก็เลยมามาใส่ตำแหน่งเนาะธรรมดาหมดพรรษาสำคัญนั่นในห้องเดียวกันมันนอนนี่นั่นมันนอนนี่นอนบอกเพื่อนกันสอนเพื่อนกันนะเนาะ นั่นคิดก็บอกว่านี่ถูกบอกจริงกันดูดีอ้าปากขึ้นที่ว่าอะไรอ้าปากขึ้นอ้าเขาอ้าเลยเป่าบอกเยอะแล้วเป็เป่าเป่าของดีไงมเป่าของดีเยอะเป็นอะไรเห็นเหมือนเทวดาว่าเนี่ยอยู่ผู้่อยของเราผู้ คองคอเนี่ยเห็นจะมือสีเนี่ยก่อนเห็นถึงว่าถึงตัวนงนงขาวโอ้ต้องเครื่อขาวสีเทานะอืมโอ้ยที่จะเป็นตะบนนาะโอ้ยผู้งานตะบนไม่ไม่เปลี่ยนพก็จะที่ในโลกแค่ว่าหนึ่งบ่มีหรอกคนในโลกโลกจะมีงามงานเกียรติเกียรติโอ้ยต้องเพื่อแม่เพื่อนไม่ออก พวกน่าจำถึงช่องเครื่องของเขาอือฮะโอ้เพสิรักษาเป็นแสกมาผมเนาะเป็นแจกเนี่ยปูก็บริถามบอกไม่ออกมาจะใส่เมื่อวานมองนะครับโอ้ก็คือเป็นกองแต่ละปูเลยโอ้ยันก็ต้องสนใจเลยเธอโอ้ว่ามันตายต้องกันในนอกปูนอกหลงอ่ะ ปูคือคิดมากที่สุดนคิดมากเกินเหรอนะเพราะมันงามเนาะปูเนาะมันงามมันสินมาท่ำปูลเนาะแม่นอกมักกิริยาไม่ยากท่วมเรียบเลยสีสันบ้านนะลัวนี้สินท่ำปูเนาะเดินไปมือหกเอเลยสีเช่อกะเช่อกะไปเดินสำรวมสำรวมกิริยาม่อยากแจงแขนแจงขาก็มี คือ่าท่าที่บอเอ็กซ์เชื่อบอกว่าแรกขึ้นเลยเขาบอกเขากดเขาไฟด้วยอันไหนก่อนไหนก่อนเนี่ยมันออหมดเลยขาวขมือเป็นได้ลยเส้นยักเป็นรังคือลิงเป็นหัวบอกต่เนียบ่ถึงกันร่วมเนี้ยมาจากนั้นยังเพ่งเตยจะมีเสื่อมกันหน่กโดนบนสุภาพเรียบเลอยเนาะ อันนั้นสุ้อาพเรียบร้อยดีแท้นั่นบอกคือจังว่าเดี๋ยวเห็นอึ้งจึงเห็นอย่างก่อนซองไปเห็นอึ้งจึงเมือเขาเงินเขาอยู่ฝากงข้างเออยู่ทั้งรู้สายสุดอืมไม่ใช่แล้วการลาดีนี่เป็นเครื่องโอ้เครื่องเจ้าเครื่องเพชรมีวัดเรื่องมีเครื่องประปาประปาโทษโทษพระนครเขาเสีย ข้าคารเขาเมืองหลวงผู้บ่ได้ไปบิ้งบ่เนื้อไปนอ่งเดี๋ยวไปเบิ้งสิอาบ่ได้เขาไปเบิ้งกาว่าไปทางไหนเดี๋ยวไปเบิ้งผมก็ทำไปข้างนั้นมเขาแม่ตั้งเขตปูที่เสือบอกพวกมึงเนาะอ่านได้ยังเนมีสาธิถีว่าผมหรือมาอยู่ปูเอ้ยยืดสบาย เขาเป็นงานแต่ท่านอยู่บ่เตกว่าท่านเขาสิ อ๋อ่อหนว่บ่อหนมาอันผู้ที่ว่าเห็นหนึ่งยางมากนั่นแกเขาไม่ยังเขากายมากบอลปูอยู่สิกายมากกามากที่ยกมือไหวตัวโบแมนสิ อ๋อ ยางมันเอ็น่างเห็นเนาะตู้นี่สำคัญไปได้เลยออกไหมเนี่ยเขาบอกว่า บอกให้ฟังเลยนะบ้านนี้เจ้าอยู่หนึ่งกันคือกับบ้าเมื่อถามคนโอมจะต้องได้ปูเนาะเห็นหน้าจะได้กับกันแบบเห็นพระพุทธเจบแค่นี้สิโอ้ยท่านเจขาใบผมจะเป็นลูกเจ้าขอให้พระองค์ทรงเทตนะดูข่าวฟังในท้อนแทนทีกับูว่ามาที่ค้ามาถามผู้ค้าจนไม่ได้เล่าผู้ค้าที่ตายหรอกมันถามหาจริงอย่างหรอ ตั้งเป็นนี่ก็ดีถามเขาแน่จังหน่อยก็พอถามมันสร้างมันจักนะนี่พระอมุทนี่พมองมกขลามุจักเลยอุ้ยเขาบอกหมอมันเกิดกิโลดเกิดอายุผู้ข่อนสนเป็นไหนตูสักปีปีหนึ่งพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่ง นี่คูอยน้ำบ่อเน่นนั่นก่อนดูคารีนะนี่คูเลยคูอยน้ำเนาะกับแม่สาสิแม่สาโอ้แม่สาหรือเนาะมันเขาเป่าไปเนาะทั้งบ้านไอ้กินกูเบอร์กูมือทั้งบ้านจริงแต่ว่าเราว่สาระนี่สองมันเนาะผู้กับทำสนุกทำคงามเทียรว่าเดี๋ยวให้นั่งกว่า เป็แต่ความเพียรอย่างเดียวไม่ใช่ความเพียรอย่าเดียวคุณดูสังวันเป็นเพลินคุณสังวันได้าระหลายนอกแน่นอนหนึ่งคอยผู้มีศีลบริสุทธิ์สันทำบุตรสมือย่างอันนี้หาผู้ถือยักยักยักจนในกรมตัวนี้นี่จะจะว่าาระอันนี้สงเขาจงไหนมันคือจะเริปากลริ่ทองอย่างกับผู้ดูสลนั่นคือนั้น อะไรจะกับก่อนแล้วก็เออเขาก็ยังโมยบ่อยอะไรหล่นถามมาทั้งเขาทั้งเขาทำมาเขาทำมากำลังสุดสวยเนาะแค่ว่าตาหนาที่ดิจอดเนาะหนาที่ดิจอดเลย มัดดีดีดูผู้ขอดีดู i c นั่นคือในใช่ไหมเป็นคนในม่อนสามารถมันจะขังมันจะเสือมันจะงงมันจะกรใช่ไหมมันนวลเนาะก็ชอบผีเจตุตูผีละอย่างคนแม่งแจ๋วอะไรที่ตัวไหนตัวที่ตัวหน้าโอเคหน้า เขาอยู่สูงกว่าปูสมอนเขาะได้ที่ไม่ทำเขาอย่ทำเขาเขาไปทำอยู่ทั้งทำเขาปูเออเขาอยู่ทั้งสูงขุดทั้งเขาเขาม่ได้เขาบอกสมอบอกจนถึงจักว่าเขาอยู่ก็ได้แต่มันผ่านแล้วนั่นสมอกนะว่าหนาเขาถึงเขาบอกหนาเขาเป็นอย่างที่ป้าทำไปแล้วจน โอ้ยผมมีขีนมีกรรมผมผมมีขีนมีเครื่องมันเป็นบาปนอนเรียก็ได้หรอกมันโอ้อำนาจที่นี่กับปานะครับผมอำนาจที่นี่สร้างมาปสินเป็นของหลอดที่ทำให้คนถึงบาปน้าสาหดอยู่ใต้กระดาษก่อนมาถึงใจเราของหลอดถึงใจเราของเย็นมันเย็นในตัวเย็นขึ้นหน่อยสินรวมขึ้นหน่อย มันเป็นไงมาพวกนี้ที่นี่ทำใจเยือกเย็นเนาะ อืมคุณถึงคือกันกับถึงมันเป็นไงคุณวันก็กระปัดมันมาซื้อได้ี่ไหนก็ว่าไงซื้อได้มันเย็นซื้อได้มันแข็งกว่คุณมันแข็ง มันนักมันแหลมมันทั้งมันแหลมมันเย็นก็นี่ถึงเลยแบบนั้นนี่ใจคิดใจนั่นแหละนะ โอ้ยถามกูขอได้ตรงจะอธิบายให้สิทีเนาะกูกูเหมือนว่าตั้งไงไหนก่อนมาเป่านะครัาปฏิบัติเหือนกันเด้อปฏิบัติสีเด้อตัวมาเปาเดินมันไปผมไปใหงทำานะชาชายกันหมดหมดเ่านชาโอรไเค็บขอวัดปฏิบัติเหมือนกัน ให้น้องให้น้องยิงกันเงินอับปาบอับตกยิงกันเป็นอะไร